Веројатно се сеќавате една сабота бев отсетен, меѓутоа, дали се сеќавате значи, саботата, последната сабота од октомври, што зборувавме? Почнавме за Јона, и сега ќе треба да завршиме, односно јас ви кажав дека ќе, може би, четири или не знам колку теми ќе извадиме од Јона, затоа што има што да се извади, иако се само четири глави, значи тоа е една мала книга, нели, ги викаме тие мали пророци, меѓу кои и Јона, и како што минатиот пат ви кажав, тоа е пред Михеј, после Авдија, Ако не знаете кај е Авдија, Авдија е после Амос и имате проблем да се Тоа Што обично јас имам проблем да ги најдам овие мали пророци, така ги викаме мали затоа што нели книгите нивни се кратки, мали. Некој рекол, па, веројатно затоа, зато она риба го проголтала она, затоа што бил мал, не? мал пророк, меѓутоа. Како и да е, на луѓето им е чудно. <clears throat> Ние имаме податок дека било кит, тоа ајде, еве, што и да е, кажува самата Библија, дека било голема риба. Знаете дека има забележано податок од поновата историја негде на крајот на 19 век, почеток на 20 а, му заворвив името значи, на човекот, тоа биле а, ловци на китови, а, кои што при значи, еден проблем, односно, значи, што го имале на море со нивниот брод или чамец со што биле, веројатно со брод, а китот, не сакајки, нормално успел да го голтне. И после неколку дена успеале да веројатно да го најдат, да го извадат од, од китот. А, човекот бил се уште жив, иако бил доста дехидриран, и се вели таму дека од онаа киселина, значи оној сок за варење што го лачи, значи самиот самото тело на китот, а телото толку му побелело што понатака веќе, значи тенот му се променил буквално на кожата, бил цел живот понатаму <laughs> многу побел од од сите други нели белци да кажам. Така да, еве, имате, значи, случај од поновата историја, дека е можно. И, знаете, тоа, баш се факеат луѓе на, на овој податок, дека, ете, книгата на Јона е измислена приказна за деца. И тоа, да не забравиме, дека токму на оној стих, кај што застанавме, таму ќе приложиме. Прва глава, 17 стих, значи, од книгата на пророк Јона, кој што гласи, Господ беше определил голема риба да го проголта Јона, И Јона беше во рибената утроба три дни и три ноки. На овој стих се навраќа и самиот Исус. Во Матеј, 12 глава 40 стих, не мора да отвараме, Исус го спомна овој стих. Па сега сме христијани, ако му веруваме на Христа, Христос вади, значи цитира стихови од книгата на, на пророкот Јона, тогаш не би имале значи, никаква причина да не веруваме дека ова е некоја измислица. Дори напротив, имаме толку многу полуки во оваа мала книга да научиме. Секавате, спомнавме дека Јона, како Божи пророк, му дошло Божо Слово и Бог го упатил во Нинивија, во главниот град на Асирија, Асирија на сирците биле познати, иако тоа било во период кога во, во време на залез на нивната значи, мок и владење, сепак тие биле познати како големи варвари. Значи, буквално сум читал податоци дека села кои што слушале дека напаѓаат а сирците буквално луѓето се самоубивале, поубаво да се самоубиат толку да го поминат она што следи после тоа. Че значи, толку биле варвари и сурови, да. И сега Јона, од многу причини, меѓуто една од, од причините сигурно и таа која што едноставно ги мразела сирците. Тој бил а, а, припадник на племето Завулом, значи во Северното царство, тамо негде, значи нај на север, што може да биде и бил често пати на удар на овие напади на асирците. И едноставно не може да смисли да оди да им проповеда на овие пагани, овие варвари. И му е летнал на запад. <laughs> Го фатил бродот за Тарсис. Дури во Шпанија, значи, најдалечното место кој што му било познато тогаш, имало бродови а, во тоа време, Значи, за Тарсис, затоа што луѓето тргувале а, со овој град кој што бил богат железо и а, спомнавме натиот пат јаглен, друга, друг вид на руда исто. А, <clears throat> едноставно избегал од Божето присутство, меѓутоа видовме дека од Бога не можеш да, да избегаш. А, и се тоа на што понатаму му се случува, бурата на бродот, ждрепката, фрлањето негово во морето, сето тоа било на негов благослов. Оваа тема носи наслов Бог сака да спаси. Знаете, некојаш често, често пати во животот се случуваат чудни случки и настани Бог не води за некој значи по чудни патишта и имаме проблем некојаш да сватиме што всушност е благослов. Знаете, често пати кога барем еднаш во во три месеци кога имаме света вечери, кога кажуваме, нели, искажуваме благодарност до Бога, обично знаеме да кажеме се некои убави работи. Фала на Бога за ова, фала на Бога за... А никогаш не викаме фала на Бога за бурата, фала на Бога за рибата, фала на Бога за црвот, Зато што, не знам, некојаш, веројатно имаме проблем да сватиме дека некојаш такви некои моменти во животот не се на благослов. Како што били на благослов на Јона, Бог сака да те спаси. Бог сака да не спаси сите нас. Бог се погрижил за овие Кој знае од кое се племене били народ на бродот, Бог се погрижува да го спаси и тој варварски град, варварски народ во Нинивија. 120.000, па дури минатиот пат спомнав, може би тоа е само бројка на, на деца. Или пак, може би во духовна смисла се мисли на оние кои што едноставно немаат поима, немаат, никакво морал, немаат никакви морални начела, не знаат што е зло, не знаат што е добро. Значи, што види тоа последниот стих, не знаат што е лева, што е десна рака. Како и да е, станува збор за огромен град, за тие услови за, во тоа време, за многу луѓе. Бог едноставно сака да спаси. Значи рибата, односно фрлањето негово во морето, било на негов благослов. Секјавате, што случува предходно, самиот Јона доаја до сознание дека бурата се случува заради него. Ова е веќе негово будење, после оној длабок сон како што кажавме, лажна сигурност, која што тој ја чувствувал, иако бега од Божито присутство. Видите, некојаш, ја не верувам дека некој од нас не се нашол во некоја таква ситуација, иако знаете дека не правите кој што треба, ама мирно си спиете, баш ви гајле, тоа е веќе лажна сигурност и е, тоа може да биде опасно ако потрае. И Она што прво ќе го разбуди, видите Бог како се служи, значи преку жрепката, преку бурата предходно и жрепката која што се паја, паја на него, и она кажува дека сето тоа што се случува, бурата се случува заради него. Кажува дека он избегал од Бога, па овие <laughs> незнамошци па му велат што си направил. И <clears throat> се случува да биде исфрлен од бродот, меѓутоа Бог не е незнабожачки Бог, па знаете, да му жртвувате некого за да тој се смилува, не, Бог многу добро ги осведочил овие незнабожци на бродот, како прво нели принеле жртва на Бога, и не му е план на Бога да Јона замени како жртва, туку Јона на тој начин да биде спасен. Веројатно, можеме да предпоставиме дека може би успел да се фати за некој сандак или било кој дел од товарот, кој што предходно или они го изфрлале од бродот, сеќавате? Ама што, што би се случило ако, ете, успеал некако, не знаеме ни колку далеко биле од брегот. А, три дена и три ноки бил во рибата, ама не мора да значи дека три дена и три ноки патувал во утробата на рибата кон исток, значи Бог го враќа преку рибата назад, таму кај што му било местото. Не знаеме, но како и да е, а, што би се случило ако тој некако успеал ете, да приграби некој предмет, било што, сандук или било што, и да некако доплива до брегот би отишел во Нинивија да проповеда? Не. Видите како Бог некојаш <laughs> чудно ги води на станите, а, се со цел за да спаси. И Јона да го спаси, како главен лик овде, ама и многу повеќе. И затоа, Господ определи голема риба. Како што тој истиот Господ фрли бура, сега определи голема риба да го голдне Јона. Зато велам дека некојаш бурата, рибата, црвот, на тие работи не гледаме како на благослов. Имаме проблем да го сватиме тоа. Меѓутоа, еве, од книгата на Јона ќе видиме дека и те како тоа, такви некои настани можат да послужат на наш благослов. Една голема поука. Овде, значи, Јона е фрлен во Средоземното море, може да предпоставиме кокава е длабочината на Средоземното море, односно, не мора да предпоставиме, имаме поддатоци. Бог не фрла во и води некојаш не за да за, за, за да се удавиме туку за да не прочисти. За да не врати на стариот добар пат. Значи, творење на неговата волја. Тоа се случува и со Јона. И сега му, ја преке рибата. И сега Јона се наоѓа одеднаш во една ситуација чудна. Значи, редко некој се наоѓа. Ви спомнав еден пример на човек во еден подводен затвор подводен алкатраз, да кажеме. Три дена и три ноки. И за овие три дена Јона научил многу повеќе од колку ние што учиме тука со години би рекол. Знаете, личното искуство е многу појако. А, што се случува во рибината утрова? Први, втори стих, втора глава. Тогаш Јона се помоли на Господа својот Бог од рибината утрова. Знаете, затворениците секојаш имаат право на бесплатен телефонски повик, обично. <laughs> И она го имал тоа право и, <laughs> и интересно е што од тамо од нај најдлабокото, значи, во рибината утроба, најдоле се нашол меѓу коренјата на планините, кој што вели, тој успел да воспостави, пови, а, значи, да воспостави врска со Бога. А, и тоа бесплатно, за нула денари, не плаките ништо за воспоставување на повикисто. <laughs> Значи, ова е една реклама значи, за, за, за мрежата што е секојаш ни е достапна кон Бога. А, никој, никој оператор не верувам, ни еден мобилен нема да фати од тамо, значи, да, да, да воспоставите врска од дното на морето. Не верувам. Јас со мојот ВИП кој ќе се стимнам доле у подрум некојаш, па не фаќа, односно знае да не фати И ова е реклама за VIP, нели? <laughs> Ама ете, на VIP сме, затоа што ефтино е. А, но како и да е, значи, ова е една, една голема, а, голема охрабрување за нас, кади да се нојете, и во најдлабоките места, и во најтемното, а, Бог слуша, да, е во вториот стик, тој рече, во својата неволја извикав кон Господа и тој ме послуша, извикав од утробата на подземјето и ти ми го чу гласот. Значи, кога се каете, она почнува се кае веќе, да се свртува. Кога се каете, таа молитва Бог веднаш ја услуша, услиша. Не може Бог е да не ја слушне на, на, на, на ваква мака, на ваква неволја. Секавате на бурата на Галилејското море, кога учениците да викаат, Господе, помогај! Исус, нели, кога спие, введен поинеков сон од оној на Јона. И тој веднаш им пристапува на помош. Така да нема ситуација, нема така длабоки води, нема такво, такво темно место, нема таква длабочина. Не сте толкав грешник за да, не знам во каква ситуација да сте, да Бог не може да ве слушне. Тоа е една голема полука, секојаш да имаме на ум. <clears throat> И сега видите се моли. Ова е молитвата на Јона. Ти ме фрали во длабочината, за ова една зборувавме и ќе зборуваме повторно, затоа што оваа тема е доста битна. Како ти ме фрали во длабочината? Му се обреке на Бога и му вели, Господе, ти ме фрли во длабочината. Ма ли го не зна бошците? <laughs> Затоа друг пат. <clears throat> во срцето на морето и водата ме обкружи. Сите твои поплави, бранови минаа преку мене. Пазите, ова, ако а, добро ако имате, еве, може би, програм за проучување на Библија, полесно е, ќе сватите дека ова се цитирани стихови од псалмите. Јона се моли и цитира психо, стихови од псалмите. Е, пример, 120 псалм, први стих, 42 псалм, седми стих, не, не свртуваме таму, само да ја напоменам, но и многу повеќе има. Значи, буквално, ја има Божјата реч во себе, и овде сваќаме дека Јона добро му било познато Словото, писмото, не. И добро го знае сигурно и 139-тиот псалм, како што спомнав минатиот пат, кај што пишува дека каде да одам, Господе, ти си секаде тамо, значи, не можам да избегам од Тебе. Значи, и она добро знаел. И тоа избегал, знаеме од кој причини, едноставно не сакал да оди во Нинивија. И реков, отврлен сум од пред Твоите очи, но сепак ќе погледнам повторно кон Твојот свет храм. Водите ме обкружија дури до душата моја, безната ме обколи, тревите ми ја завиткаа главата. Кој знае значи, она, целата таа каша во која што тој се нашол таму во утробата на, кито, на рибата, сите тие треви што се не, значи, јадел, јадело ова животно, ова риба, а, слегов до корејата на планините. Значи, најдоле што може. Таков е патот на секој оној кој што ќе сврти од Бога, значи ќе сака да избега од Бога и отворени на неговата воља подолу, се подолу, се подолу и се, се подолу и најдолу. Меѓутоа, не значи дека таму кога ќе се најдете најдолу, Бог не ве слуша. Околу мене беа за секогаш земните лостови, но ти извади го од јамата мојот живот. Еве ова е исто од еден псалм. О Господи Боже мој, кога изнемогна душата моја во мене, си спомнав за Господа и мојата молитва влезе при Тебе во Твојот свет храм. Е, па затоа некојаш Бог дозволува да ни изнемогне душата, затоа што тоа што испомнуваме за Господа. Често пати, еве самите ученици, ќе ќе спомнам повторно таа бура во Галилејското море. Значи, правеле се што можеле за да некако се спасат од, од тонење. Исфрлале и тие дело товарот и се тоа што го имале. А, и кога на крајот сватиле дека се немокни, им изнемогла изнемогнала душата, е, тогаш им текнало за Исуса, иако тој бил тука, и повикале по него. Бог некојаш дозволува, значи, користејќи ги сите своји средства и можности да дојдеме до оваа точка за да ни текне, да повикаме Господа, и потоа вели оние кои се придржуваа кон суетните идоли оставаат својата добродушност, а јас, ќе ти принесам жртва со гласот на фалба, што, а, што се заветувам, ќе исполнам. И се внимавајте, ова е клучниот момент до кој што Јона требало да дојде. Спасението е од Господа. Нема спас со тоа што ќе бегате од Господа. Нема спас. Спасението е од Господа. Не можете вие да се спасите на некој свој начин. Никако. Јона требало да дојде до овој момент да свати дека спасението е од Господа Веднаш после ова, следува стихот, тоа беше Господ и заповеда на рибата и таа го избува она на копното. Значи, веќе, еве ги тие, така да кажам сега, значи, педагошки мерки, кои што Бог ги спровел, за да Јона почне да сваке некои работи. И, значи, наоѓајќи се во таа риба, рибата, веројатно, Бог ја насочил не е ништо проблем за Бога тоа нешто, токму во правецот во кој што требало да поиде Јона, Значи го враќа назад кон брегот од каде што треба потоа да поиде до Нинивија. <clears throat> И сега како се однесува сега Јона после ова? Господово слово му дојде втор пат на Јона <clears throat> и овде треба да застанеме да кажеме фала му на Господа што нашиот Бог е Бог кој што дава втора шанса. И не втора шанса на нас, кој знае колку шанси ни дава. Знаете, пак ќе ми текне на она илустрација со грнчарот и глината, која ќе се растори, може би тој сад во раците на грнчарот, грнчарот не е фрла глината. Повторно од истата глина се обидува да направи значи, сад за честна употреба. Седојка, значи, не дојде до вистинскиот резултат. Господ не се откажува. Значи, повтор му доаѓа Господово Слово и му вели истото, значи, истата порака, стани и оди во Ненивија голем град и прогласи ја проповета во него што ќе ти ја речам. И оваа проповед што требало Јона да ја каже била страшна. Да отидете вие во тој варварски град и да им кажете дека за 40 дена ќе бидете срамнати со земја. Значи, многу непријатна вест, <laughs> меѓу непријатели, ама овде има исто една поука. Ако Бог ве повикал, сите не сме повикани, ние треба да го проповедаме оно што Бог кажува да го проповедаме, па не, без оглед на тоа, колко е непријатна таа вест. Знаете, луѓето денеска сите сакаат мили ствари да слушаат. А иако се свесни, замислите, луѓето се свесни по разно-разни други начини, значи, научни гледиште било што, дека оваа земја веќе е при крај, не може да трае уште многу. И ако им упатите порака на предупредување, значи како што Бог ја праќа преку троангелската вест, тие не сакаат многу да слушаат така нешто. Непријатна е вест. Меѓутоа, колку и да е непријатна, ние ако сме повикани треба да ја изнесеме, <clears throat> затоа што таа, колку и да е непријатна, е на благослов. Бог го сака нашето спасение. Сака да бидеме спасени. Така и за нинавијаните. И сега Јона, значи, за разлика од првиот пат, веројатно може би отрчал до Нинивија, да си ја поправи грешката, но Бог не е готов со Јона. Се случува вистинско чудо. Кога Јона почна да влегува во градот, значи, ден одење, проповедајки, велеше, уште 40 денови Нинивија ќе биде уништена. Се внимавајте, ова е Се во моментот го забележав овој детаљ. Погоре стоеше дека Нинивија бил голем град три дни одење, а овде стои дека првиот ден на одење, Јона почна да проповеда, и од првиот ден луѓето се осведочени, уште од првиот ден. И вејците поверуваа во Бога, огласија пост, се облекува во врекишта, сите од најголемиот до најмалиот. И она ќе стане најуспешниот евангелист на сите времиња. Замисли си Бог со каков човек се послужил за да спаси 120.000 луѓе, огромен град. Со човек кој што ќе видиме подосно дека ја ќе кажам емоционално бил не баш многу стабилен. А, имал <laughs> значи доста мали проблеми. А, и еве бега од Бога сакал да избега, тој се послужува преку него со еден ден проповедање на веста ниневјаните да поверуваат во Бога, да огласат пост, се внимавате сега како одат поред верата, а постот, а потоа и молитвата, се, значи упатиле молитва кон Бога и а, се одвратиле од својот лош пат. Дошло, нели, тој до царот, да не зборуваме за се, и царот објавил да се случи молитва и пост, и тоа не само луѓето да постат, туку дури и животните да постат. Толку сериозно ја сватиле веста и навистина вистински се покајале, а тоа не го кажува и стикот 8, кај што вели туку вели и луѓето и добитокот да се покрие со врекишта, да повикаат силно кон Бога и секој да се отврати од својот лош пат и од насилствата што се во нивните раци. Значи, вистинското покаяние опфаќа и оставање од враќање од лошиот пат, како што Јона, тргајќи кон запад, се свртал сега кон исток, 180 степени, така и секој од нас, еве и случајот со ниневјаните. И сега вели, царот, кој знае, може би Бог ќе се смилува и ќе се одврати од својот луд гнев, за да не загинеме. Ова го велат и овие, не знам, бошците што патувале заедно со Јона на бродот. Кој знае? Може би Бог ќе се смилува. Кој му велат Јони, Јона стани, стани помоли се, може би твојот Бог ќе се смилува. Тоа се луѓе кои што не го познаваат Бога. Па велат, кој знае? Страшно е ние да кажеме, чека ја сега, Господе, еве ќе се покајам, па кој знае може да ќе се смилуваш ти на мене. Како бе кој знае? Па сигурно Бог ќе се смилува, затоа што е милостив, долго трпелив, спор на гнев. Тоа она добро го знае, значи она немал проблем овде, ќе видиме во четвртата глава со тоа дека не го познава Бога. тук Туките како добро го знае, па избегал затоа што знае дека Бог е така. Што е чудно малку, ама ете. Тој е човекот. И Бог ги види нивните дела, дека се обрати од својот лош пат и Господ се сожали заради несреката со која им се беше заканил да ја направи и не ја направи. Нивија беше спасена 120 120.000. Од ден на проповед, од ден одење на Јона. И ништо чудно што во Матеј, ај сега да отвориме во Матеј 12 глава, значи пак оној момент кога Исус цитира стих од книгата Пророк Јона, Исус им се обрека на тоа поколение, значи на евреите, со следниве зборови. Значи Матеј 12 глава, ќе отвориме во, еве, ќе прочитаме 40 и 41 стих. Зашто како што Јона беше во утробата на големата риба три дни и три ноки, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата три дни и три ноки. Најверојатно една од темите ќе се бави значи, понатамо во иднини со овој стих, да објасниме што е тоа три дни и три ноки, затоа што Исус не поминал три ноки во гробот, така да ќе, веројатно ќе се задржиме во некој иден момент и на ова. И сега 41 стих. Ниневиските мажи ќе станат на суд со ова поколение и ќе го осудат. Зашто се покаја од проповедта на Јона, а еве тука е поголем од Јона. Во каква значи, ужасна состојба се наоѓале Израел евреите во Христово време. И вели, ниневиците ќе излезат и ќе ве осудат, затоа што тие се покаја од една проповед на Јона и замислете, дали Јона дигнал некого од мртвите, дали Јона направил некое чудо, дали Јона некого е исцелил, некој губовец од најстрашната нели неизлечива болест? Не. А што се не правил Исус, и тие пак не поверувале. Затоа Исус се обрека со, со вакви зборови. Чудно, но вистинито. Незнабожците, едни големи варвари, а сирците се обратуваат овде, ја послушале само проповета на Јона и, и толку. А израелците, односно евреите, ги гледале сите тие чуда, па не само нели Исуса, ја го земеме и низ пустината, сите тие чуда, кои што ги прателе секојдневно, буквално, па пак не биле убедливи, значи, да за нив. <clears throat> значи, овде гледаме еден исто, исто важен момент. Божиот народ, во една таква мизрана состојба, духовна состојба, во која што значи, ни чудо, ни ништо не го буди. Како е со нас, треба да се запрашаме. Значи, ние имаме вистината, да велиме. Ама многу е битно дали вистината не има нас. И сега, се, се добро се завршило. Зошто е сега четврта глава? Може да три глави да биде Јона, или книгата на Јона. Зошто е четвртата глава? Јона е спасен, Ниневија е спасена, овие се осведочени на бродот, значи Бог го оствари својата цел. Е, Јона не е спасен се уште. Јона се уште е проблем. Зошто? Тој отишол во Нинивија, отишол да им проповеда, ама не очекувал овакво нешто. Да ви кажам право, ја не, не очекував вакво нешто, значи, од такви варвари. А, не само што не очекувал тоа, тој не сакал да се случи вакво нешто. Тој се што сакал е да Бог фрли огин, оган и суфури да, да снема да, да, Нинивија хи, со цел памет, а, вели во четвртата глава први стих, на Јона му беше многу криво и се налути. Зошто? Затоа што Бог заканата не ја направи пред Нинивија. Јона е лут. Значи, Нинивија не гори, ама Јона гори од бес, од лутина, во случајот. И што вели во втори стих, и му се помоли на Господа и рече, о, Господи, еве сега, свакаме дека Јона многу добро знаел каков е Бог. О, Господи, не го зборував ли тоа уште доека бе во својата земја, уште доека пред да ме испратиш, ли? Затоа сакав да избегам во Тарсис, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, спор на гнев и богат со милосрдие и дека се сожалуваш над несреќата. Каква мизерија е ова, ви кажа. Не можам да сватам, ама ете, Јона е еден од нас, мислам, Јона е обичен човек. Затоа што знам дека си добар, затоа што си милостив, дека ќе се смилуваш над несреќата, е затоа јас сакав да избегам од тебе. Зошто? Затоа што побитен сум јас од тотална себишност. Значи, Јона овде се свртува тотално кон себе. И сега, може би, веќе некоја вера се јавила кај него, ама има еден елемент многу битен, што го спомнавме на пуката, кој што без кој што верата е мртва. Во Ефесијаните, во Галатијаните 5.6 вели дека верата действува преку љубовта. Значи, верата е делотворна, действува преку љубовта. Ако ја нема љубовта, верата е мртва. Не действува воопшто, не делува. Се тоа е она што треба сега Јона да го научи. Тој ги мрази, тој не може да ги смисли ни невјаните. И се овде е луд затоа што Бог им се смилувал. Дали ова е може би на еден друг настан во Новиот Завет? Помалиот, блудниот син и постариот. Помалиот син се враќа, отецот го прифаќа, како што секој од нас не прифатил, нели, после еден бунтовнички, младешки, никаков живот, кај што потрошил се живо, од делот, од имотот кој што го, го добил, се враќа назад со вистинско кајање, а, прифатен од таткото му, му го заклало на најубавото згоено теле, постариот син е лут, затоа што таткото го примил. Пазите, ова е, ова е чест проблем меѓу нас. Подосно ќе видиме дека Јона, Јона многу се израдува на тиквата, а овде многу се налути затоа што Бог спаси 120 120.000. Ако јас многу ќе се израдувам затоа што, што знам, ми купиле лаптоп, или не знам, било што е, сум купил кола или било што е, многу сум радосен заради тоа, а овде немам таква радост која ќе дојде нова душа, која ќе се крштиме, која ќе ќе се реши да му го предаде својот, значи својот живот на Бога, тогаш имам проблем. Тогаш имам сериозен проблем. Него да одиме понатаму, значи Јона е лут и лут, знаете кога себичниот човек е толку викаат србите сичушен. Мал, никаков. Ќе се изгуби со, со текот на времето. А, затоа и сами одвели, е сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам, отколку да живеам. Знаете, ја, ја не познавам ни еден човек до сега кој ше умрел од, од, од што сакал да Збориме само за, за сакање, не, сега онако сака, нели може да се самоуби. Тој ќе умре, ама од желба за да умре, никој не умрел до сега. Може да умре од болест, од... или кој ќе му дојде време, не, ама <laughs> да, да сакате да умрете, не. <laughs> <clears throat> а, тука би пратил една порака до, нормално ако некој ме слушнува, до таквите кои што може би толку им е црн живото, толку им е тежок да постојано викаат па подобро да си умрам, па подобро да си умрам, да Знаете што? Нема да умрете се доека Бог не заврши со вас. Бог сака да ве спаси. Не може да се случи такво нешто, <laughs> затоа што животот е во негови раце. Тој го дава, тој го зима. Не може да го умрете вие кога ќе сакате. Имаме еден друг пример на еден цар кој што рекол, абе, абе не ми се умира сега, сакам поише да живеам и знаеме што се случило со него. Да. Толку е луд, толку е незадоволен, замислете си, значи еден евангелист оти, оди, а, не, немате тука ни колпортери, ни припрема на терен, ништо. Оди првиот ден проповеда и сите се 120 120.000. Неверојатен успех. И он е лут на такво нешто. Затоа што тоа се сите негови непријатели и подобро би ги видел да бидат спалени. Околу биде спасен. Па ја нема љубовта. А истиот случај со постариот син. Ви се сикавате, зборувавме за радост. Кога човек вистински ќе се исполни со радост. Ако ја има љубовта, тогаш ќе има и вистинска радост. Не може едно без друго. Господ му одговори, значи не, Господ не му враќа воопшто, значи он е бесен, лут, меѓутоа Господ му вели, дали се лутиш право? Дали имаш право што се лутиш? Само тоа и Јона излезе од градот и со цел памет, значи, седна на истокот од градот и си направи таму колеба и седна под неја во ладовина дојка не види што ќе стане со градот. Останало што станало, што, тре, што има да стане? Ама, он чека уништување на нивија. Тотално свртен кон себе, кон својата репутација, својот глас, баш го гајле за, за Бога. А знае он дека Бог е милостив и добар, ама, ама ја не сум таков, јас сакам да умрците ти. тие. И седнал, <laughs> Значи, знаете, кога ќе, ќе, ќе направите евангелизација во еден, град, во еден град и сега ќе се соберат 10-20, <laughs> да не, да не кажам 120 илјади, и голема грешка е на евангелизаторот да, да излезе од градот. Не, он треба да се задржи тука меѓу луѓето, па да ги научи кој е Бог на вистина, зашто пуше не знаат, се покајале од гревот, не знаат кој е Бог. Дека Бог е љубов, дека Бог е милостив, дека Бог сака да спаси а не да отиде некаде таму, како што Јона седнал, ама знаеме, еве, гледаме од кои причини тој седнал таму, и чека да види што ќе се случи со градот. И сега следува една многу силна лекција. Неслучано тиквата израснала у еден ден, по еден ден се исушила. Сам уште едно Боже чудо. Ама Бог, значи, ке се користи и со тикви, и со црви, и со риби, и со бури, само за да не спаси. Господ Бог определи една тиква да се издигне над Јона и да му направи сенка на неговата глава, за да го избави од неговата небо. Знаете, Нивија во Ирак, пече сонце, значи, јако е и а, била потребна ваква една ладовина. И Јона и се зарадува многу на тиквата, еве го е момент. Јона предходно е многу луд, бесен, затоа што се спасени 120.000, А сега многу и се зарадува на тиквата. И пак ќе кажам, значи, имаме сериозен проблем ако се радуваме на некои такви работи, значи материјални било што, и тоа тиква која што ќе му каже Бог подосна, не ти си ја засадил, не ти ја израсна ништо, значи, немаш никој фудел во неа, и ти сега си, или подосна која ќе се разлути ради тоа, да не трчам напред, а, значи имаме сериозен проблем, тоа ми беше зборот, ако се радуваме на некои вакви нешта, а немаме радост во срце затоа што некој дошол ке Бога. И еве лекцијата се. Еден ден има убава сенка и она седи таму и чека. Чека, веројатно, да да <laughs> се служи бомбардирање на <laughs> Невија. Мислам, она, значи, на, како што Бог знае да тоа да го направи, како Содом и Гомор но утре ден при осамнувањето е сега повторно Бог. Бог ја дава тиквата, возможува да никне. Бог определи црв. Како што Бог определи силен ветер и бура, како што Бог определи риба, Бог определи црв. Зошто? Откаде сега црвот? За да ја подгризе тиквата и таа да се исуши. И згора на тоа, огреа сонце, Бог определи врел источен ветер и сонцето ја вжештуваше јонината глава, те сосем се истошти. И посека со сета своја душа да умре. Повторно, Јона сака да умре. Абе, нема да умреш дека Бог не заврши со тебе. Треба да сватиме. <laughs> Колку и да сакаш, нема да умреш дека Бог не заврши со тебе. Бог треба да те спаси. И некојаш ни е чудно, Обично тоа некои може би постари жени во подминати години, па проблеми, па, па крва сна, па не знам што, па во пона, па не ми се живе и готово. И зошто? Зошто уште Бог ме чува во живот? Зошто уште сум жива? Или жив? Е па, Бог се уште не завршил со тебе. Нема да умреш ти, <laughs> ти кога сакаш. Бог треба да заврши со тебе. Бог сака те спаси. И вели пак, подобро ми е да умрам, отколку да живеам. Видите колко е човек кој што се, знаете, обично човек кој што ќе се реши на, на, на она нешто, на самоубиство, и тотално, значи тоа го прави од себишни причини. Е, е, себичност. Подобро ми е да умрам, е. Не ме интересира за ништо друго, јас сакам да умрам и готово. Тоа е себична е, побуда. И Бог го прашува повторно Јона, лутиш ли се со право заради тиквата? Сега Јона се лути ради тиквата. И некојаш Бог ќе ни даде нешто, е, материално било што, па може би тоа нешто ќе ни се испречи меѓу нас и Бога, па може би ќе треба да прати црв, за да го подјаде тоа, да, го, да се исуши, да го снема. Зошто? Зато што треба да не спаси. И често пати знаеме да се лутиме на Бога. Кога ќе не снајде, не знам, некоја материјална неприлика или било што. А не свакеме, затоа, затоа е тешко велам, такви некои моменти да ги оцениме како благослов од Бога. Некојаш таков од момент е благослов од Бога. Зашто може би тоа ни засметало нас во, во патот до Христа, патот до спасението сушност. И откако го прашува дали со право се лути за тиквата, Јона вели со право сум лут дури до смрт. Че значи, неверојатно лут. За тиква кој што еден ден ја нема, друг ден ја, ја има, друг ден ја нема. И Господ му рече, еве ја полуката за секој од нас и за Јона. Значи, Јона ја немал љубовта. Немал ништо за тоа. Значи, без љубовта. Тебе ти е жал за тиквата, околу која не се трудеше, ниту направи да израсте, туку во една ног никна и во една ног се исуши. А мене да не ми е жал за Нинивија, голем град, во кого има повеќе од 120.000 луѓе кои не знаат да разликуваат десната од левата рака, а покрај тоа и многу живо. Гледаме тука грижата на, на Бога и за животните. Значи, лекцијата за Јона е да ја осознае таа чудесна милост, да ја осознае Божијата љубов, без која што Че видите, повторно ќе повторам, евангелизатор, невиден, да обрати 120.000, он што Бог, нели, преку него, кој што се уште не бил стабилен, не, не, знаел, не знаел што сака, не знаел, не знаел да ги вреднува нештата како што треба. Видите, тиквата и тоа што не било ни негово, повеќе го вреднува отколку животот на 120.000 луѓе. Вели Елен Вајт, за една душа Исус би дошел да го направи тоа што го направи. За една душа. Тоа е љубовта Божја. Као ли за 120 Или е за сите оние милиарди кои што ги има на земјата. И тоа е она што Јона треба да научи, тоа е она што ние треба да го научиме. Да ја да го да сватиме дека Бог е љубов, дека значи не се не ја довршив мислата, значи преку таков човек како Јона Бог постигнал таков успех, че може, нормално и преку мене, иако сум е себичен или не знам каков, а, и може и преку мене да, да, да постигне успех. Меѓутоа, знаете, Елен Вајд вели, ке паѓат многу звезди, значи многу големи евангелизатори, кои што спасиле, преку нив се спасиле и лјадници луѓе, ке го изгуба својот живот. Значи, проблем е и она тука, он треба да се спаси, он треба да научи лекцијата. Треба да го љуби и својот непријател, па не знам кој да е и асирите. Што научивме се од книгата на Јона? Многу нешта. И уште, и уште ќе учиме, не е ова крај, значи ова беше на некој начин во два дела, за да ја поминеме целата содржина и сите овие доживувања на Јона. Научивме дека Бог сака да спаси. Што и да прави во нашиот живот, Тоа е се за наш благослов, значи за да не спаси. Ништо друго. Бог е, Исус е го познаваме како спасител. Не дошол да го осуди свето туку за да го спаси. И гледаме овде дека се грижи, па дури и за животните. Се грижи за незнабожците. За оние кои што не само што не го познаваат Бога, туку се толку окрутни, толку, значи, варвари едноставно. А, И се грижи за, за, за своите, нормално, за својот пророк, Јона. Да сватиме дека некојаш, ако во нашиот живот не се случува бура, може би тоа е заради самите нас, еве како случајот на Јона, не секогаш бурата во животот е ради нас. Меѓутоа, често пати може да биде и тоа. Да сватиме дека, ако се најдеме во најдлабоки води, и таму Бог не е напушта, и таму Бог ке не слушне, Ама и таа вода е за наше прочистување, не е за да се удавиме. Бог сака да не спаси. Да сватиме дека ако определи и црв, ако значи, определи тиквата да се исуши и било што, значи, сето тоа е за наш благослов и за наше добро. Да сватиме дека друг пат, освен оној кој што Бог го зацрта за нас, нема. Секој друг пат е несигурен, секој друг пат е бурен, дие можеме да го фатиме ако не сме го фатиле, или па веќе сме го фатиле бродот за таксис. Ама можеме да очекуваме неволи само. И сите тие неволи се со цел за да Бог не врати повторно назад. Нека му е слава на Бога, нека му е значи, благодарни и треба да бидеме за тоа што имаме таков Бог, каков што е нашиот Бог. Тој сака да не спаси. Се други зборови, тоа е тоа. Нека му е слава на Богу што еднаш. Амин.